A prošli put smo stali kod govora o Allahovim pravima. Govorili smo o tevhidu i širku i šta je tevhid, šta je širk. I definirali smo da je širk u principu davanje bilo čega što je isključivo Allahovo pravo nekome drugome. Pripisati isključivo Allahovo pravo nekome bilo kome drugome od Allahovih stvorenja. Pa smo onda definisali da imamo e, četiri vrste Allahovih prava ili četiri neke skupine tako što pripada isključivo Allahu Đalešanu i nikome drugome. Pa smo rekli da je to jedinstvo biće. Da Allah Đalešanu je jedan jedini da ne može postojati dva Boga. Iako toga ne postoji spor. Drugo, rekli smo Allahovo gospodarstvo što podrazumijeva stvaranje, upravljanje i posjedovanje svega. Pa smo objašnjavali šta to znači, da pod stvaranjem podrazumijevamo da sve što postoji na ovome svijetu stvorio ga je Allah Đelešanu. Znači sve što postoji, sve mimo Allah Đelešanu je stvoreno. Zatim, rekli smo da Allah Đelešanu svim upravlja. I navodili smo primjere neke, recimo, ako se sjećate, astrologije ili astrologiju, kako oni tvrde da neka tijela u određenim položajima, nebeska tijela, utiču na čovjekovu sudbinu, ovakav će biti, nakav će biti nesretan. Ja sam u dnevnom avazu našao jedan članak, iskružio sam ga kod mene u knjizi gore, bilo je to prije par godina, gdje stoji <clears throat> da su britanski naučnici konačno potvrdili da je astrologija glupost i da nije nauka. Šta su uradili? Uzeli su nekoliko hiljada ljudi koji su rođeni od, od, u određenom datumu. Ne znam, od 1. aprila do 4. aprila. Što bi po astrološkom računanju trebalo značiti da oni imaju slične sudbine. Jer su svi u nekom određenom znaku i podznaku, je li tako ili nije? Nek to bude, ne znam, jarac, ne znam kako idu ti znakovi. Proučavali su živote tih ljudi dugi niz godina i uvidjeli su da apsolutno ljudi nemaju ništa sličnog. U smislu, po tim nekim astrologskim značenjima, ti ljudi koji su istom znaku, rođeni istom pod znaku i tako dalje, trebali bi da imaju slične želje, slične navike, slične osobine, slične čudi, sličnu narav i tako dalje, Međutim, ništa od toga nije bilo tačno. Znači, utvrdili su da je svaka, svaki čovjek jedinka za sebe i svako ima svoje navike određene, svoje neko... Ma, u, ma, ma, ma, kad bi bili rođeni kao blizanci, što bi rekao, u dvije minute razlike. Tako da su i naučno potvrdili i naravno nisu htjeli astrologiju vrstiti a, u nauke uopšte. Nego to je tako proricanje, gatanje i slično. Zatim, da Allah Đelešanu posjeduje sve, i o to mi smo govorili, između ostalog posjeduje i nas, i naš život, i našu smrt, i sve što mi posjedujemo. Pripada u stvari Allahu Đelešanu, a to smo potvrdili i šerijetskim propisima koji govore u prilog tome kao što je da čovjek nema pravo da svoju imovinu uništava kako on hoće, da je rasipa kako on hoće, nego Allah Đelešanu putem svojih naredbi, ajeta i hadisa, poslanika sa srlom, regulira tu obavezu, odnosno to pitanje, pitanje metka i onoga što čovjek posjeduje. Zatim, govorili smo o Allahovom pravu da samo on bude obožavan. I rekli smo da ljudski rod po tom pitanju pogriješio je, odnosno pravili su greške širk na dva polja. Prvo što su činili ibadete, nekom drugom kipovima, nekim božanstvima, svojim idolima, svojim i tako dalje. Padnemo na seždu, zakolje kurban svom tom božanstvu nekom. To je očiti širk, jasno. Međutim, drugi vid širka koji mnogi, mnogi ljudi zanemaruju, da tako kažemo, današnje vrijeme, a to je pitanje posredništva između čovjeka i Allaha Đelešana. Mušice su govorili Muhammedu mana, buduhu milali o karibune na Allahi zulfa. Mi ne obožavamo te kipove i slično, mi hoćemo samo da nas oni približe Allahu Đelešanu, da budu posrednici. I to, nažalost, se uvuklo i među nekim muslimane danas i tako dalje. To su dva nekakva puta osnovna kada je u pitanju širk u području ibadeta, da se ibade čini nekom drugom i da se uzima posrednik pa da čovjek moli bilo koga, bio mrtav ili živ, ili kip, ili drvo, moli ga da bi to nešto zamolilo ili neko zamolio Allah Đelšanu za njega, to je također velika, velika greška. Mi Allah Đelšanu molimo, molimo direktno. I zato Allah Đelšanu kada je rekao da se leke i badi anni, fe inni karib. Ako te robovi moji upitaju za mene, reci, ja sam blizu. Znači, nije Allahšanu rekao, reci Muhammed, obratite se meni, ja ću vam reći, tako dalje, tako da, nego, inni karib. Ja sam blizu, što znači da sve ibadete, Allah Đelešanu želi direktno od ljudi. Bez ikakva posredništa. Nakon toga smo govorili o četvrtom Allahovom pravu, a to je to je tema Allahovih imena i osobina. I nismo išli naširoko, objasnili smo ovaj, ajetul kursi, šta to znači, neka imena Allahove osobina i tako dalje.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 I to je lična karta za ulazak na Ahiret i meleci koji će nas dočekati u kaburu Munkir i Nekir, pitaće nas upravo ta tri pitanja. Prvo pitanje ko nam je gospodar, ko nam je Bog, koga smo obožavali. To je sve jedno pitanje. Drugo pitanje, ko nam je poslanik kojeg smo slijedili? I treće pitanje, koja je vjera koju smo praktikovali u svom životu? Znači, svaki čovjek na zemaljskoj kugli danas, makoje nacije bio, svejedno bio iz Australije, iz Amerike, iz Azije, iz Afrike, crnac, bjelac, bez obzira, muško, žensko, bit će mu postavljena ova tri pitanja. Jer morate znati jednu stvar. Od kako je došao naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, od kako je došao naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam, svi ljudi dužni su da krenu njegovim putem. Ja znam da to danas mnogima zvuči grubo, mnogima zvuči nelogično. Jer većina ljudi danas koji su dobri i koji žele dobro smatraju da su sve vjere, sve religije jednake u redu. Mi kažemo svako ima pravo da se bira vjeru. Svako ima pravo da se bira religiju. To je Allah Đelšanu dao svom ljudskom rodu. Ali kažemo jedan je izbor ispravan a to je put Muhammeda a.s. koji je ujedno nastavak puta poslanika prije njega. Jer je pravilo bilo, to znate iz Korana i iz Hadisa, da svaki poslanik koji dođe potvrđuje poslanika koji je bio prije njega. A onda su svi dužni da slijedi tog poslanika koji je došao. Jel se slažete oko tog pravila? Znači, Musa, ali kad je bio, on je bio poslanik svoga vremena. I bili su dužni da ga slijede svi. I potvrđivali su njegovo poslanstvo. Naravno, u to vrijeme, to je sa tema druga, nisu svi ljudi na zemlji bili dužni da slijede u šerijetu tog poslanika, ali su morali da ga potvrde i njegovo poslanstvo. Samo je naš poslanik za selenem kao posljednji ovaj, taj ko, koga svi ljudi na zemlji moraju slijediti, jer on je zadnji pečat svih poslanika. Zatim je došao Isa, ali se nam, koji je potvrđivao Musa, ali se nam a morali su i ovi koji su slijedili Musa da potvrde Isa a.s. Nakon Isa a.s. došao je Muhammed sallallahu a.s. i svi ljudi na zemlji u tom smislu općem spadaju u njegov umet, a taj umet se dijeli na dvije grupe. Umet koji se odazvao pozivu, a to su muslimani, i umet koji nije se odazvao pozivu, a to su svi drugi mileti, narodi, vjere i tako dalje. Ali u svakom slučaju Allah Đelešanu je poslao poslanika sa selim kao uputu i spas svim ljudima i ne samo ljudima nego i džinima. Kul ja juhen nas inni rasulullah ilaikum džemijan. Reci im Muhammede, o ljudi. A u riječ nas ulaze i džini. Znači o ljudi i džini. Ja sam Allahov poslanik svima vama. I zato u Mekki, kada je poslanik sallallahu alejhi alaihi sallam zanočio sa sahabima, ashabi se probudiše nema poslanika nigdje. Pa su ga tražili, pa dočekaše jutro, nema ga. Kad on, to jest poslanik sallallahu alaihi sallam, ide ovako iz daleka, oni prema njemu, Allaho poslaniče, prepali smo se, do nam je bila najteža noć u životu. Kaže on njima, sinoć mi je došla delegacija džina koji su došli da me pitaju o vjeri I onda ih je poslanik sa selem odveo do mjesta gdje su oni logolova, imaju tragovi vatre. I rekao im je šta su pitali, šta im je dozvolio i šta im je zabranio. Znači, i džini su dužni slijediti Muhammeda sallallahu alaihi sellem. To su, znači, tri pitanja ukratko ko nam je gospodar, to jest koga smo obožavali koju smo, koju smo vjeru praktikovali u životu i treće, kojeg smo poslanika slijedili kroz život. Kažu naši učenjaci, ko bude naučio ovo troje, zatim bude radio u skladu s tim, on će moći odgovoriti na ta pitanja. I na to se odnosi ajet u kome Allah Đelešanu kaže يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرِ Allah će učvrstiti postojanom riječju one koji budu vjerovali na Dunjaluku i na Ahiretu. Većina komentatora ovdje kaže na Ahiretu, to jest kad bude ispit u kaboru. Allah će ih učvrstiti da će moći odgovoriti na pitanja Meleka potvrdno. I reći će, moj gospodar je Allah. Zatim će reći, moja vjera je Islam, a moj poslanik je Muhammed sallallahu a onda će njemu meleci odgovoriti budi spokojan mi smo i prije znali da si ti vjernik i onda će biti naređen re, bit će rečeno čuće se glas <clears throat> moj rob je istinu rekao i bit će naređeno da mu prostru u dženecku bašću u kojoj će boraviti dok do ametskog dana dženecka bašća i iz te bašće će svako jutro i svako večer vidjeti mjesto koje ga čeka nakon sudnjeg dana u džennetu i govorit će Ja rabbi ekimisa, gospodaru moj, požuri se sudnjim danom. Radovat se sudnjim danom. Da se vratimo na prvo pitanje. Ko, je nam, ko nam je gospodar? <clears throat> Pošto ste vi mladi intelektualci, ja ću s vama razgovarati na tu temu onako malo proširenije i dublje da vas uputim u neke stavove i načine razmišljanja po tom pitanju. Postoje generalno dva pravca kako su ljudi, ljudski rod pokušao da shvati koji mi gospodar. Prvi način je tradicionalni, to jest putem poslanika, odnosno putem objave. I to je pravi put, najispravniji put i jedini put kojim se može doći do te spoznaje. Je to u redu? Pa recimo kada je Nuh a.s. bio živ, put spoznaje je bio koji da poslušaju Nuha šta im govori, a Nuhu je dolazla objava. Kada je Hud a.s. bio živ, isto tako. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je došao, donio je objavu, ta objava je sačuvana u obliku u vidu Kur'ana i u vidu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje se tačno zna u riječ šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao a šta nije i to je način da se spozna ko nam je gospodar spozna je Allah drugi način bio je racionalni način a to je da se zanemari objava i da se pokuša razumom dokučiti nekakva životna stvarnost. Mi to danas zovemo filozofija. Šta je filozofija? U suštinska definicija filozofije da je to nauka koja pokušava objasniti život i pojave u životu. Znači život, sve šta se dešava stvarno, da li sve relativno ili je to stvarno ili nije stvarno i tako dalje, pojave, između ostalog, glavna tema filozofije je stvoritelj stvoreno. Da li se stvoreno ili samo nastalo? Kako je nastalo? Odakle je nastalo? Da li je materija vječna ili materija se samo mijenja? Da li se pretače u nešto drugo? Nikad ne nestaje. Ako je vječna, kako je vječna? To su sve stvari koje su njih odvele do toga da negiraju stvoritelja da negiraju Allaha Đelešanu na jedan od dva načina. Ili bukvalno, ili da ga negiraju indirektno svojim nekim izjavama, svojim nekim jednostavno radom i slično, ali u svakom slučaju oni ne smatraju da su poslanici izvor spoznaje gospodara svjetova. Odbijaju prihvatati objavu kao generalni izvor spoznaje uzvišenog Allaha Đelešanu. A pa to je upravo ono što nije u redu i upravo ono što ih je odvelo u mnoge nedomice, u mnoge nekakva, nekakva pravila o, o, o tome svemu što ih je puno koštalo smirenosti, obožavanja, robovanja Allahu Đelešanu i sl. Znači, kako mi spoznajemo Allaha Đelešanu? Spoznajemo ga na jedan od dva načina prvo je tradicionalnim putem, a to je putem ajeta i putem hadisa. primjer, Allah Đelešanu kaže Kul huvallahu ahad. Reci Muhammede, on je Allah koji je jedan. Znači oni su pitali, mušnici su došli Muhammedu sa sredom i kažu, pa dobro reci ti nama, ko je tvoj gospod, ko je tvoj Bog? Jer oni su navikli da, da božanstvo imaju svoje porijeklo, da se zna šta su, ko su, jer oni su svoje bogove tako nazivali. Onda mu dolazi objava i kaže, reci, on je Allah jedan. Allahu samed. Allah je samed. A samed znači onaj od koga sva stvorenja traže ono što im je potrebno i sva stvorenja svoje potrebe upućuju njemu. Lem jelid, volem julet, on nije rodio nikoga, niti je njega neko rodio. To je negiranje onoga što tvrde neke grupe da Bog ima sina ili dijete ili tako da. Nije rodio nikoga, niti je njega neko rodio. Volem je kurlehu u kufu. I njemu niko nije ravan u bilo čemu i u bilo kojim smislu. Allah je jedan, najuzvišeniji, neovisan, neovisan o bilo kome, nikomu nije potreban. Svijet nije stvorio iz potrebe, ali svi su potrebni njega. Znači, to je jedan primjer kako saznajemo Allahu Đelešanu. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Allah je onaj osim koga drugog Boga nema. Živi, koji živi svojim vječnim životom koji je od uvijek i za uvijek. El Qayyum, koji obstoji sam po sebi, nikomu nije potreban i koji održava sve druge. Znači, svi drugi potrebni su njega. La te huduhu sine hvala Njega ne obuzima ni drijemež, ni san. Znači, ono svemu vodi računa 24 sata. Od kako je svijeta i vijeka, u svemu tome Allah Đelešanu vodi računa. Svačije potrebe udovoljava i ničija potreba nikada ne zakasne i tako dalje ajeti praktično ni jedan ajet ne završava da nema neku Allahovu osobinu na kraju Allahovo ime iz kojeg saznajemo o našem stvoritelju Allahu Đeleža to je prvi način drugi način je racionalni način ali ovo nemojte pomiješati s onim što sam rekao malo prije, ovo se razlikuje od toga, nego ovdje mi koristimo naš razum, da dođemo također do te spoznaje. Na primjer, Allah Đelešanu mu kaže Am huliku min gajrišej, am humul haliku. Jesu li oni, to jest ljudi, iz ničega stvoreni? Znači nisu bili odjednom nešto postalo. Znači niko ih nije stvorio. Am humul haliku. Ili su oni stvorili sami sebe. Znači obje te opcije nisu moguće. Da ljude nije niko stvorio i da su mogli stvoriti sami sebe. Ako to dvije, dvije opcije otpadaju, ostaje treća da ih je neko stvorio. Ko je taj neko? Mi kažemo uzvišeni Allah Đeleša. Tako da osnovnu spoznaju, osnovnu vi spoznaju, mi možemo dokučiti svojim razumom, ali pravu spoznaju za koju je vezana na kraju krajeva i odgovornost pred Allahom Đelešanu i pred šerijetom, odnosno pred eh, na sudnjem danu pred Allahom Đelešanu, to je vezano za objavu, za ovaj tradicionalni način, Jer Allašanu kaže o makunama adibin hatta neb'ate rasula. Mi nismo kažnjavali ni jedan narod dok ne bismo poslanika poslali. Znači imali su razum, imali su sve, ali nisu bili odgovorni dok ne bi došao poslanik. Tek kad dođe poslanik i kaže im i upozori ih i daje im objavu, tad bivaju odgovorni i snosi odgovornost za svoje postupke, prihvatanje i odbijanje. Mi kažemo na kraju ovog druženja koje je malo kraće zbog zdravstvenih razloga. Naš gospodar je Allah. I molimo Allah Đelešanu da ćemo biti, da budemo od onih za koje Allah Đelešanu rekao inna ladine kalu rabbu na Allahu thumme stakam te te nezelu alaihimu malaiketu alla te hafu alla te Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ide, idu pravim putem, meleci će im dolaziti i tješiti ih, nemojte strahovati, za ono što vas čeka na ahiretu i nemojte tugovati za ono što ostavljate na dunjalku u abširu bil dženneti leti kuntum tuadun nego radujte se džennetu koji je obećan vama znači onima koji kažu naš gospodar je Allah za tim pravim putem krenu molim Allah da našem da budemo tih i da nas učini od onih koji će saznavati o svome gospodaru i što više znamo o njemu to ćemo biti bogobojazniji I to je najplemenitije i najuzvišenije znanje koje čovjek na ovom svijetu može saznavati i može ponijeti sa sobom.